bratia, sestry, vo viere, aj veriaci, či poloveriaci, možno aj niekto neveriaci, hľadajúci, no ak je tu aj medzi nami Lajnoslav Kadibutkovič, tak vítaj aj ty. Ak si sa započúval, ak to vydržíš, tieto moje spirituálne usmernenia nasadám do bombardéru a začínam bombardovať všetky možné falošnosti, pambožkárstva a najčastejšie tento polokatolicizmus nevyzretých. Téme vítajte v téme neslobodné kresťanstvo a nevykúpení muži to sa nám stýka. Však my sme vykúpení, namietal by niekto, však my sme pokrstení a my sa snažíme žiť duchovne, chodíme na bohoslužby, modlíme sa, oddane slúžime, ako vieme a priznávame si to najhlavnejšie, svoju slabosť a svoju hriešnosť. Veľmi dobre. Keď si to priznávame, uznávame, to je naša záchrana, tým pracujeme na našom vykúpení. Keď sme začali, tak by sme mali, jedna z našich svetých povinností je aj správne sa dokončiť. Pretože každým z nás má nebeský ocko svoj plán svoj nebeský plán. Modlíme sa, aby sme tento jeho plán spoznali a buďme tomuto jeho plánu aj verní. Týmito slovami nás pozbudil jediný pápež, ktorý prišiel do Banskej Bystrice za celé cirkevné dejiny, Jan Pavel II, svetec Polska, ktorý nám to v septembri, 12. septembra 2003 takto odporučil. Zapamätal som si to a tak vám to každý rok pripomeniem, lebo je to jedna múdra veta, ktorá sa nám v živote zíde. Tak máme nejakú slobodu, ale často sme neslobodní a spútaní všeličím Eh, tie slabosti a hriešne sklony, to si uvedomujete, ale niekedy sme spútaní aj svojim primitivizmom, svojim polokatolicizmom alebo svojou nevzdelanosťou, neúprimnosťou, neradikálnym niečím. Tomto by som vám mohol poslúžiť že v niečom som radikálny v živote bol, teda prísny na niečo, na to, čo je pravda, čo je lož. Na to by ma, muž mal byť prísny, duchovný. Ženy toto nemusia až tak ovládať. Ženy nech sú prísne na tom, či je niečo ľudské alebo neľudské či je niečo úprimné alebo neúprimné, či je niečo láska alebo neláska. Vy ženy máte troška iný program, inú konštrukciu ako my muži. My muži, pre nás je taká podstatná vernosť pravde a dohotovovať sa, pracovať na svojom vykúpení. A to kresťanstvo, ktoré sme dostali ako obrovský dar, nenechávať si to len pre seba, ale ponúknú to aj tým okolo nás, tak ako vieme, pretože nič lepšie nenájdu a nič iné ich ani nespasí. Len Kristus a kresťanské hodnoty. To je naše svedectvo, kdekoľvek sa v cerkvi nachádzame. No a prečo tento obezný chlapík, obezný pop, ako na fotke, čo vás prvé napadne, tak mňa napadlo sa nad tým troška pousmiať, lebo až takú nadvahu nemám. Keď sa mi nejaká nadvaha objaví, pravidelne posledných 20 rokov to riešim tak, ako teraz posledný týždeň, že si dám postné dní, kde skoro jem minimum alebo nejem. Ďaká Bohu mi to pán takto dáva. No a tie nadbytočné tuky, E, tento raz 5 kg, čo som e, nadobudol cez zimu, som zrazu z letné dni e, dal preč a mám vďaka Bohu pokoja, takto sa strážim. Ten dar Boží, ktorý vám odporúčam, takúto dovolenku sa od jedenia, od prepchávania urobiť a to pán Juraj, ktorého som stretol v Bratislave a to prečo sa takto vy kontrolujete, vážite a postíte, to chcete viacej žien? a vy zbaliť? tak vás toto napadlo, ja to robím pre zdravie. Aby som nedopadol ako tento brat Pop, pravdepodobne niekde z Ukrajiny, alebo z Ruska, ktorý tento dar nemá, alebo to nechce mať a potom dopadol tak, že sa blíži k dokonalosti to jeho telo, ako povedal Platón, pred 2,5 tisíc rokmi, že aj gul je dokonalosť. No tak niekto pochopil tak, že duchovný život znamená, aby moje telo sa podobalo guli, tak sa k tomu približuje, ale je to tragédia však. A niekto tak vidí na takéhoto popa. Aha, pozrite, vypaseví Rusy, a treba ich nenávidieť, to všetko, to sú takíto zdevastovanci všetci, bolševici, komunisti, boli tu. A to, takúto nenávisť máš po vojnovu. Kedy bola tá vojna? Či kedy boli to 68 roky, keď to Rusi vody boli a, a ničina nejako 60, 30 rokov, 80 a stále niekto má nenávisť, neodpustené, nezahojené rany voči Rusom, ktoré možno podedil, pretože no aj tí ruskí agenti aj komunisti tu šeli, čo navývádzali aj proti kresťanom, doráňali, dobili aj pozabíjali, aby ten komunizmus nejaký vybudovali a tie rany sú obrovské. No a vykúpený muž znamená, že by sme to mali mať nejako odpustené, nie? Lebo keď vidíme na Rusov len nenávisť a poďme zbrojiť a poďme na nich a poďme nenávidieť a vidíme nejakého tučného príklad, nejakého popa, ideme celú církev pravoslavnú znenávidieť, to, to je si Ty myslíš, že si vykúpený muž? Máš k tomu ďaleko. Tak to začínam bombardovať to naše svatuškárstvo. Hráme sa na omši svety. V komunikácii zistíte, že obrovská nenávisť je medzi nami. Obrovské odsudzovanie, alebo obrovský cynizmus. A čím máme vonkajšie výhody? Cirkvi a väčšie, viac peňazí zo štátneho rozpočtu, čím viacej máte väčšie budovy, ktoré aj nepotrebujete. Čím viacej máte nadbytočných liturgií, čím viacej si tlieskate navzájom na tých púť a oslavujete sami seba, tým viacej máte zoženštelého tuku na tých svojich telách. Väčšina z vás ste obezmi, A nie je to pekné. Jediný bojovník, ktorý bojoval proti obezite medzi vami, bol Rudo Baláš, ktorý keď sa raz dozvedel, že má brucho ako 200 litr, 100 litrový demižon, nie 200, tak sa ho to dotklo, že sa začal postiť a za nejakého pol roka schudol 25 kg a zrazu bol z neho štíhlejší mladík. Predstavte si mal pevnú vôľu, nemala buliu. Vedel sa rozkázať aj s cigaretami za socializmu, fajčil jednu za druhé z nervozity, zadimoval si ten chráp, ale raz uvedal dosť, škrtol a viac zdemoloval nejakú poslednú krabičku cigaretami a viac nefajčil. Podobne to urobil aj a s obezitou vlastnou a bol prísny aj na kniazov, ktorí sa prejedali. Čo je toto za poriadok? Bol prísne na to, keď si niekto nejaké auto kúpil, väčšie trocha, zahraničné. On si kúpil favorit, keď zažal ako biskup, no ale keď 20 rokov prešlo, už mal aj on nejaké miliónový Peugeot, však tak to nedotiahol vo všetkých tých oblastiach. A treba výsť drevo, prísne taký šport si e, vypestovať na to, pretože sme tak zmľandravení, e, že to až bolí. Ženské telo má viac tukov a keď mamička priberá 20 kg, keď čaká dieťatko, je to úplne v súlade s prírodnými zákonmi, aj s morálkou je všetko v poriadku a ona veľmi rada sa toho porodí a zbaví tých tukov, cíti, že to není dobre na sebe má, na tom tele. spýtočnú nadváhu. My mužské telo má viacej svalov. Mať, teda a keď je niekto je troška priteľ, ale je pracovaný ako kulturista a má svaly, tak to, že nám imponuje a on sa tak predvádza ako pál niekde na nejakom plavárni či na pláži. Je to na obdiv však. No už len keď to aj v tej posilovni preháňa, tak nech si prečíta jeden zo žalmov to bohoslovci si tak povedali ten druhému, ktorý chodil len do pesilovne, tak ten druhý mu povedal, pán má záľubu v mužovi na tom. ale páči sa mu srdce pokorné, tak to nejak znie v tom žalme, aby sme si neurobili z posilovne tiež nejakú modloslužobňu, tak posilujme na duchu, a chodiť na nejaké duchovné obnovy, na nejaké duchovné cvičenia na púte. To takto môže dopadnúť, že človek dopadne ako taká veľká guľa nešťastná. So 100 kilami nadbytočného tuku. Predstavte si, že by ste matka bola, máte takého syna, príde za vami ten syn kniaz takýto obezný, no, možno už skoro 200 kilový, povie, maminka, však ja som urobil všetko to, čo si mi kázala, ja som sa chodil spovedať z toho, e, že sa prejedám. No, chutí mi to. Mám nervy a ja potrebujem sa ukludiť, lebo keď sa neukludním, potom zjapem na tých druhých. No maminka ho poľutuje, pofúka, mu všetky rany, všetko mu odpustí však a tak toho rozmaznáva ešte, keď má už aj 50 rokov. Preto tie matky a ich deti potrebujú aj otca, aj otcovské usmernenia, tomu dobrému, čo dáva aj matka církev, to znamená sviatosť sveta spoveď, ľúto, schodenie na tej bohoslužby a tak ďalej. To není zlé, ale treba k tomu dodať aj troška zdravý rozum, troška aj našej vôle, roka aj nejaké námahy a také niečo ako pôzd je niečo nenahraditeľné. Si zapamätajte. Beda tomu, kto zignoruje postenie sa. Beda mu. Skončí v pekle. Vlastne v predpekli a už tu na zemi. A to peklo bude, že budeš mať 100, 100 kg nadváhy ako tento chlapík. A to je aj na výstrahu. Preto tam tá fotka je nielen na posmech z nejakého popa, nejakého pravoslávia či z východu, alebo z obezných ľudí, ktorých nám tu pribúda, ale je to aj výstraha, aby sme nedopadli ako duchovní darebáci, ako polo pravoslávni kresťania alebo zúfali polokatolíci, ktorí niečo používajú, no však sa spovedá, no ale keď sa spovedáš každý mesiac, že si zhrešil objedaním, prejedaním a prijal, pribral si 5 kilo a ani sa nevážiš, ani s tým nič nerobíš, no tak je to 60 kilo za rok na dva 120 za 2 roky. Aká je odpoveď. Veľmi jednoduchá, racionálna a na poučenie to. A miesto vašich duchovných cvičení, kde sa prejedáte rôznymi informáciami, sa prejedáte kaďakými liturgiami, kde sa prejedáte aj v kuchyni nadbytočnými potravinami. Choďte do ticha, ako Tomáš Halík. Chodí do Nemecka. Je tam, kde si v pustovni, 6 týždňov sám. Čakajte, prosím. Wait a Černo píše tam knihy, je rozíma. Aj tam v tichu lesa, tam dýcha čerstvý vzduch, možno sa aj postí. To, táďal to vedie cesta. Toto nám treba robiť všetkým, lebo beda nám, kedy zanedbáme základné veci, ktoré nám odporúča samotné evanelium takomto tele takéhoto bachráča. Bugrišovi tam sú len nejakí čertíci, ale bachráčovi môže byť už demonický vplyv aj diabol. A začne vyčínať a prežierať jak svinia. A potom nejaká míra, keď ho bara nejakého obezného farára, tak povedala, aha, farári majú sa ako prasatá v žite takto nám to vytknú tie naše sestry. Treba nám za niekedy nielen hovárať, ale aj napomenúť a bratsky napomenúť. No kedy ste tak náhodou prišli za takým obezným človekom, pánom Farárom, tak by vám možno prezradil, že má nejaké aj problémy so žlázami s vnútornou sekreciou a že to má dedičné a že on za to možno ani nemôže, alebo má kopu vody v sebe a tá voda nejde z jeho organizmu, má nejakú špeciálnu chorobu, neviem, ak sa to volá. Jedna anielská pani doktorka v Rúzoltovej nemocnici eh, Bernadeta sa tuším volala, mi tak povedala, ako kaplánovi tam ošiemu, čo sa tam po chodbách 9 rokov potuloval, sviatoste voltárnou pre nemocných a olejčekmi pomazania chorých. Takým obezným by možno bolo treba dať aj tak ako pred operáciou pomazanie chorých, aby sa im darilo schodnúť, keď nemajú vôľu, dostanú Božiu silu. To ma vtedy nenapadlo. Tak mi povedala, že jedna asi desatina z obezných ľudí, ktorí má tento problém, za to nemôže. Ďakujem za informáciu. Supervíznu, odbornú. Dávam vám ho a to preto, aby ste obezných ľudí neodsudzovali všetkých, pretože fakt možno jeden z desiatich to má ako hormonálnu poruchu, nejakú porušenú dedičnosť alebo nejaký problém a musí to niesť ako svoj kríž. Celý život. Nedarí sa mu schudnúť, nemôže schudnúť. Je tam nejaký problém, Áno, ale my ostatnými deviati, my by sme toto si nemali ospravedlňovať však, že však možno my sme chorí. Sme možno len darbáci. A máme chorobu, ktorá sa volá abulia, čiže strata zdravej vôle. Možno sme bezbožní, možno sme lajdácky a možno naša diagnóza duchovná znie seba nenávisť. Čiže ja na seba absolútne dlabem. Nie je to jedno. Moja duša ide do zatratenia a moje telo bachrate a, a tam sa kotia choroby. A mne je to vlastne jedno. Tak nejaký čas sa s tým dá žiť, však aj zo seba nenávisť odlabať na, aj sám na seba. Len pokiaľ sa to začne po tých varistov 30-40 kg začneš byť problém aj pre iných, lebo už keď si v nejakom dopravnom prostriedku a sedíš na nejakom nejakej sedačke už obsadzuješ dve sedačky však a potom tam aj fučíš a potom iným aj prekážaš a keď sa ti náhodou stane nejaký zdravotný úraz a ležíš v nemocnici a majú ťa dvihnúť tie dve sestrečky, jedna má 50, druhá 60 kg a ty máš 130 kg alebo 150 kg a to má a ju sekne v krížoch a kto bude obsluhovať ďalšie pacientky a tu to pošleš na PN-ku. E Uvedomuješ si? A že ubližuješ aj druhým, tou seba nenávisťou ich obťažuješ, zaťažuješ nielen naše chodníky, ale zdravotnícky systém a, a mnoho ďalších vecí a máš kopu zbytočných chorôb, možno 10 zbytočných diagnóz, narveš si potom zadla nejakých liekov, jeden pacient podal 17 liekov, berem každý deň, predcháš si chémiou a už sa to kotí jedno s druhým a už sa z toho nevymoce. Tak Treba to včas zastaviť a to je ten duch svetý, ktorý teraz snáď sa so mňa vás všetkých napomína, že treba niečo so sebou robiť a chodiť aj na takéto duchovné dovolenky s telesnými dôsledkami, že sa zbavíme nadbytočných tukov, zoženštelých, ktorí na seba cez zimu každému nejaké tie pribudú No a tie svaly, ktoré máme, chlapi, no tak tie si ponechajte, buďte mužní, buďte silní, ženy potrebujú to, deti ešte viac, aj spoločnosť. Aj do práce to potrebujete, aj sa nájdete, nech sa páči, poďakujte za to, ale aj tie svaly môžu byť niekedy hriešné. Môžeme tam mať silné ega, zvýšené sebavedomie a to nám nerobí dobre. Čo v cirkvi robíme, ale o tom poviem až po pesničke a pred ňou si dáme prvú ukážku niečím. Neviem, či to vôbec uznelo za históriu slobodného vysielača, niečo takéto, neviem, povedzte mi, napíšte mi. I přesto si americký patentový úřad dával na čas tři roky, než na zařízení vyrábějící vodík udělil patenty. Od té doby se mu navzdory mohutnému odporu podařilo získat patenty v Evropě a v Japonsku. Ale zařízení na výrobu vodíku bylo jen prvním krokem k Mayerovu vrcholnému snu. Pokud bude úspěšný, použití jeho technologie změní 21. století stejně, jako změnili století 20. bratři Wrightové. V současnosti předělává plážovou buginu tak, aby jezdila výhradně na vodu. Nemá ani benzínovou nádrž, ani kontejner na vodík. Má pouze nádrž vody. Vynalezl zařízení zvané water splitter, které nahradí zapalovací svíčku. Mayer tvrdí, že když je voda vcíknuta do motoru, rozštěpí se na vodíka kyslík a potom se spálí jako palivo. Nyní pracuje na sestavě, kterou půjde upravit libovolný motor. Doufá, že to předvede na tomto vozidle do 12 měsíců. Požehnáním vody jako zdroje paliva samozřejmě je, že při spalování je vedlejším produktem vodní pára, takže když použijeme vodu jako pohon průmyslové základny světa, zároveň vyřešíme problém znečištění životního prostředí. Mayer chrání své vynálezy tak, že to podle jeho vlastního doznání hraničí až s paranojou. Většina pozorovatelů ho popisuje jako blázna a jeho auto jako duševní úchylku. Ale šílenství a genialita jdou často ruku v ruce. Mayer sdílí s mnoha vynálezci problém, který zachází daleko za paranoju. Jako inženýr bez vědeckého základu čelí při pokusech o komunikaci svědci ohromné překážce. Počúvate Slobodný vysielač. vznikají nové zdroje energie. Od lidí, se kterými jsem pracoval, jsem vyrozuměl, že pracovali se Stenem a snažili se porozumět tomu, co dokázal a nabídli mu smlouvu. Také chápu, že vzhledem k byrokracii ve Washingtonu a dozoru kongresu to nikdy nepřipustí. Kdokoliv by to udělal, bude podezřelý, bude po něm požadováno vysvětlení a bude považován za neposlušného. Ale i kdyby bylo dosaženo jen zlomku toho, co Mayer o své technologii prohlašuje, ospravedlnilo by to angažovanost NASA. Byly by také silně ohroženy mnohé pevně etablované zájmy. Kdyby zařízení Stena Mayera fungovalo tak, jak tvrdí, Byla by energie univerzálně dostupná prakticky zadarmo. To by byl ohromný, ohromný dopad. Když se začne používat nová technologie, bývá vůči ní značný odpor, protože může ovlivnit spoustu ekonomických faktorů. V tomto konkrétním případě ve Spojených státech platíme přibližně 200 miliard dolarů ročně za zahraniční ropu. Je zcela očividné, že Arabové by byli ochotni zaplatit 200 miliard dolarů, aby udrželi tuto technologii mimo ekonomiku. Během posledního desetiletí mi mnohokrát nabízeli ohromné částky peněz, abych svou práci prodal nebo abych s ní přestal. Arabové mi nabízeli hodně přes miliardu dolarů v hotovosti, abych to pustil k ledu a absolutně nic s tím nedělal. Mnohokrát byl ohrožen můj život. Samozřejmě věřím v moc andělů a kdybych v ní nevěřil, nebyl bych přesvědčen, že tady budu nějak příliš dlouho. Kdyby zařízení Stena Mayera fungovalo, může s malým konvertorem pohánět každý pístový motor, každou plynovou turbínu na světě. S malým vynálezem můžeme mít samostatná zařízení, která budou fungovat po celém světě. Myslím, že by to bylo neuvěřitelné. Znepokojuje mě to, že by v podstatě zbankrotovali lidé, kteří prodávají energii. Právě to se stalo s povozy, když se objevil vlak nebo s Pony Expressem, když přišla éra telegrafu. Vymazali byste etablovanou energetickou základnu a ta by možná neodešla tak snadno. Tak prvej časti sme si dali niečo proti tým nadbytočným tukom, pretože Spirituálny život je niekedy nielen kretenie zlých duchov, ale kretenie aj tých našich telesných tukov. Na no tejto časti druhej si posvietíme na tuky. Také jemnejšie, neviditeľnejšie, stukovateľo som duševnú, ktorá je prítomná v našich cirkvách. Na obezitu ducha, duše, čím viacej majú klerici, preláti, kňazi, biskupy pohodlnejší život, bezproblémovejší život, tak tým viacej sú aj duchovne obezní. A duchovná obezita, duchovné tuky znamená čúšať, keď je nejaký problém. Aby som si ja nenarobil nejaké vlastné osobné problémy, aby som si neohrozil, čo aby si si neohrozil. No to svoje ego, svoju kariéru, A tú svoju pohodlnú obezitu, ktoré mne je dobrá. Ja, no a ty si myslíš, že si pochopil Krista? Neviem, či si pochopil Krista. Ja to tu nazývam, že máš nejaké jezuliatko na tróne svojho srdca, niečo, čo sa na Ježiška podobá, nejaká bábika, jezuliatko je to, áno, ale neviem, či to je Ježiš Kristus, pretože ty by si mal dať za Krista aj život, keď sú nejaké problémy. Však. Tak to nejak máte všetkých cirkvách. Len to obchádzame, obchádzame tak po špičkách, nechceme na to myslieť, nedotýkajte sa toho, a keď sa toho niekto dotkne, no, no tak to je nejaká výnimka, no nejaký mučeník, ale tak, no nie, my, my nie sme mučeníci, no a nie ste mučeníci, ak vy nie ste ani katolíci. Tak protestanti toto priniesli, že pán Ježiš už zomrel na kríži a už sa stalo vykúpenia, už žiadne mučeníci už netreba, aby boli a katolíci máme mučeníkov však. Státočných kristovcov aj Kristýny. Čo keď všetci čušali, oni sa ozvali. Keď všetci pustili do gati, tak oni vyznali vieru a išli aj, aj a dali kožu na trh. Aj svoju hlavu na A preliali aj svoju krv a niečo vytrpeli. No ale to je nad naše síly, to je strašne vysoká to je strašne vysoký dal. My máme problémy s tými tukmi, no my sa nevieme odriekať, nevieme schudnúť tých 50-20 kg, nevieme. Nedá sa nám to, no a koho to tam príjmate v tej oblátke? Koho? Ježiša Krista, alebo len tú obyčajnú oblátku? Keby ste vy mali Krista, aby ste neboli takíto zdochliaci však. Sme boli napojení na toho Krista, bolo by to z nás cítiť, že máme troška aj nejaké to fortitudo nejakú tú zmužilosť. Bo tak sme zoženštili, tak sme stukovateli, tak čušíme, keď je nejaký väčší. Čím väčší problém, tým viacej čušíme a držíme silnejšie tú jednotu, to mlčanie. No ale to chlapci moji nie už zlatý, ani nie strieborný, toto je hliník, alebo čo je to olovo, jak šľak v našich dušiach, obezita, nedôstojná duchovných mužov, kresťanov. No a týmto sa môžeme premeniť na spolu mafiánov. Počuli ste vy niekedy, že ľudstvo mohlo jazdiť na vodu, na vodík? Bol tu nejaký Stanley Mayer, ktorý prišiel s vynálezom, kde si možno bytíku či v garáži to spravil. Bol to taký alternatívny vynález. na nejakej bugine spustil nejakú elektrolízu, kde oddelil vodík od kyslíka, nejaká reakcia sa tam, ja tomu nerozumiem, udiala. No a on to na tej bugine prešiel na vodu niekoľko sto kilometrov a zapatentoval si to ako vynález Spojených štátov Ohio. Nie je. Sme nepočuli ozaj. Tuto v televízii vôbec nebolo. Ani na slobodnom vysielači to sme nepočuli. No tak to je tá stukovateľosť, to je tá obezita, to je už tá sprostota, ktorú my tu bežne pestujeme. A otitulovaní ľudia, kresťania, verní, do ináč dobrí ľudia, nevedia, oni nepočuli, no tak počúvaj, si to nájde na internete. To nie sú hoaxi. Tohto chlapíka ponúkali mu tí ropní magnáti, miliardu, či koľko ste tam počuli, aby, ste, aby s tým prestal. Väčšinou tí mocní, ktorí majú obrovský biznis, znečistujú aj a vzdušie, ale majú miliardy a pohodlný život a neviem komu ako diablovi slúžia. Oni sú ochotní dať miliardu na to, aby ten vedec toto odložil a nevenoval sa tomu. On to tuším neprijal, tak potom nastal plán B. Rokoval s nejakými investormi vraj z Bruselu, kde si v nejakej nejakom salóne reštaurácie a tam ho kto si otrávil a vykrikol, brat hovorí, vykrikol, otrávili ma, tak odišiel. Stanley Mayer, 57-ročný vynálezca, ktorý mohol zmeniť celú planetu, celú klímu, všetko celú ekonomiku, mohol aj tých bohačov odstaviť. Takto to je mafia. Kto sa to dozvie a kto o tom mlčí, tak je spolu mafián. Ja vám zaručujem, milí poslucháči, že všetci, čo sa toto dopočuli, oni pôjdu na sveté príjmanie, oni si to ani neolutujú, túto svoju spolumafiánsku omertu, túto stukov, oni si ani neuvedomujú, že sú spolupáchatelia zločina. Tým svojim mlčaním, tou svojou jednotou, mafiánskou omrtou. Kedy sme my boli kresťania, tak toto si zistíme, toto si overíme a toto niekomu vo vláde predložíme. A pred dní pôjdeme do roboty a povieme, my chceme auta na vodu. My tu nebudeme platiť za benzín takéto šialené čiastky a znečisťovať prírodu. Čo je toto za bordel? Kto to tu spravuje? Pár z nás by zabili, zastrašili, uväznili, ale prebudili by sa aj ostatní. Milióny ľudí by, miliardy by to žiadali a tí by pustili do gati. Nie toho, kto by to zorganizoval, No tak vám len hovorím, v akej situácii obezitu máme všetci, čo čušíme, čo sa bojíme, je to veľmi niečo nedôstojné. No a tak si vlastne a vládu týchto repušiakov asi zaslúžime. Čakal som, že nie. Takýchto vynálezov, ako bol Stanley Mayer a mučeník eh, za niečo, čo priniesol, čo mu pán Boh daroval, je to obrovský boží dar. A on ten dar použil, keby bol svinia, tak zobere miliardu a užíva si desi na Bahamách a má tam nejaký, nejaké prostitútky. Ale bol to, vyzerá to na charakterného muža, a pravdepodobne mučeníka. Takýchto umučených vynálezcov je, viete koľko? To není jeden Jan Hus upálený. To sú tisíce Janov Husov a stovky takýchto umlčaných vynálezov a niekto, kto sa tomu venoval, tak odhadol, že mafia, ktorá vládne svetu, ukradla za posledné polstoročie 5 tisíc podobných vynálezov. Je niekde v Slovenskej republike niekto, máme tu stovky vedcov, aj kresťanov, je tu niekto, kto sa špecializuje na zoznam týchto ukradnutých a utajených vynálezov? Nepoznám. Našiel som to na českým webe, dal som to na umenežiť.eu na svoju stránku, keď si tam naťukáte, ktože to kradne vynálezy a prečo článok si tam nájdete, mám to pred sebou, hoci mi kto si pred reláciou stopol počíta, zrejme už mi to tu tretíkrát naskakuje, neviem, čo sa deje. Či to je náhoda, či to je tiež nejaká predpoveď, čaká blackout, v na Madonna z Luisa Maria Bonilu odkazuje, že nás čaká, je to možné. Mám tu ešte pred sebou tabletík a tak z neho vám tu čítam. A tam je to, na tejto sú tam zoznam zatajovaných vynálezov, sú tam stovky, niekto sa tomu venuje, niekto to tam dal a podrobne to tam popísal a nezabudol ani na hrdinu Stanleyho Majera, ktorý, kedy to odišiel? 1998. Po roku 2000 sme mohli mať auta na vodík. Ako to tam je? Našiel som tam takúto. Zeptal som sa ho, co sa stalo so zapalovací svíčkou, ktorú popsal v roce 1994 a ktoré si mne každý nainstaloval, moh nainstalovať do svojho auta, aby mohol také jezdiť na vodu. Myšlenka spočívala v tom, že vodní pára byla vstříknutá do válců, zapálena rezonanční frekvencí 42,8 kHz Kellyho typu a produkty exploze jsou poté zapáleny vysokonapěťovou výskrou ja tomu nerozumiem, toto som tam našiel, overte si to. Ja cítim, že ten chlap bol zabitý za niečo, čo by nám tu všetkým pomohlo. Čo by týchto mafiánov pomohlo odstaviť. No a my, keď sa niekto toto dozvie, tak máme tzv. narkolepsiu, aj my kresťania, chorobnú spavosť, my to nechceme riešiť, my si to nechceme overiť jediného dôvodu. Nie, že chrápu všetci, oni sú bedliví. Oni chránia každý sam seba. Oni sa boja, aby neskončili ako Stanley maja. Do neba sa im ešte nechce. Nechce. Ete sa mi nechce do neba. Ja, ete sa ti nechce. No tak ešte nie si dospelý kresťan. Lebo keby si bol troška dospelý, tak do toho nebička by sa ti aj tro, tročička aspoň Celo, Nie, nie. Či, eh, či sa milím? Tak nejak. Čakal som niečo od pápeža Františka, ktorý sa tuším pred desiatimi rokmi v prelomovej encyklike Laudato Si teda pustil do tej klímy, do toho bordelu, začal to upratovať a začal povzbudzovať, že to je strašne niečo dôležité, a ja som tej encyklike hore-dole behám, čítam, epochálna zmena, taká encyklika Františkovská, že teda ideme zachraňovať planetu, prírodu a konečne ten bordel tých našich riek začneme upratovať. Včera som našiel nejaké videá najznečistenejšej krajiny na svete, ktoré sú to Haiti, Nigeria, Bangladeš, India, No tú piatu si už nepamätám. Obrovský bordel. Rieka, obrovská chudoba. A boháčom ide rozdrapiť, nielen bachory. A niekto sa na doma zmiloval, zrazu tu naskočilo. Zrazu mi tu naskočil Teams, to keby mi to niekto na vypol a nainštaloval. Čo to, to je za... Sam ešte nestalo, no tak skúsime vytočiť Peťka lebo idem cez telefón, či ma náhodou bude počuť. Na v encyklike Laudato si spomína pápež Francis, eh, že sú tu aj nejaké alternatívne, ako to zacitujem, to tu žiaľ mnohé úsilia o hľadanie konkrétnych riešení krízy životného prostredia, neraz narážajú nielen na odmietnutie mocných, ale aj na nezáujem, na všeobecný nezáujem ostatný. Pod číslo 14. No tak tu som si podal to teblu. Ľudia majú záujem o free energy, aj o antigravitácii, aj o autá na vodu, aj o ďalšie stovky ukradnutých vynálezov, energii, kaďaký magnetický rezonátor, či generátor. Sú tam nejaké magnety, keď máte dva magnety, skúša tam je nejaká sila. A niekto to spravil nejaký valec, kde sa točili magnety a on tým magnetom a zrazu roztočil ten valec. Na to prišiel aj Tesla, spravil nejaký magnetický generátor a aj mu to ukradli. Môže to vyrábať energiu a niečo podobné ako veterná energia. Sú to magnetické síly a zadarmo a vykúri to dom. Sú také generátory, sú na internete, je to tak potichu, nikto o tom nevie, je to predražené a, tá, a tí ľudia sa boja. No, v takomto strese my žijeme, mafiáni sa nám rehocú, fajčia jednu kubu za druhou, miliardy si prehadzujú, že bilióny. No a obyčajní občania platia energie a v Čechách vyrábia lacné a oveľa drahšie platia. No takéto trápošiny, my tu však to je satanizmus. Takto sme ľudstvo potrestaní mal by niekto z Vatikánu povedať. Viete, prečo sme takto potrestaní? V encyklike som to nedozvedel, lebo milujeme hriechy, milujeme porno, milujeme modly, nevážime si pravého Boha, sme za to potrestaní. A tá naša narkolepsia, a tuk, stukovateľosť duševná, to je len tvárenie sa, že my nemáme záujem, že my spíme. My veľmi dobre vieme, kde sme. Toto tu vládne. To je bordel na bordel. A že bohatí si to robia, čo sa im zachce. A kúpili si už aj Vatikán, aj prelátov a kňazov, ktorí čušia a len omšičkujú. A blávia do ľudí sviatosti, sviatosti, ale a posty máte nejaké? No, tak niektoré, hej, no ale postiť sa treba aj od toho čušania pre Boha. Treba niektoré veci začať aj pomenúvať a keď niekto povie nejakú encykliku o životnom prostredí, tak by tam mal spomenúť a nejakých vynálezov, ktorí boli zavraždení ktorý niečo pri... Nič, nič, absolútne. No, tak, a vy ste spolupracovníci Svetového ekonomického fóra, ale to sú satanisti. Tá mafia, čo kradne. Nemá kto. 400 tisíc kniazov, 5 tisíc biskupov, 200, či koľko je tam, 50 kardinálov. Pápeži sa stri... Nemá kto vytiahnuť klinec stopánky pacienta, ktorý zomiera na áre obskakujú ho doktori, tam mu také hadičky, také liečičky, také vyšetrenie, také sondy, a takú invazívnu a také lieky a predražené lieky. Niekto by mal povedať, má klinec v topánke, milý personál, primári, doktory, sestričky, nemá mu kto vytiahnuť pacientovi ten klinec topánky, ktorý mu tam dali bohatý Pacient je, má sepsu, hm? otrávený celý organizmus kvôli tomu, že bohatí bohatný, chudobný chudobnej, Oni si tlačia peňazí, koľko sa im zachce, na nemravné veci. Kradnú. Pani Ficová v Amerike podala sa posledný koľko, po dvo roku 2021 biliónov si zobrali zo, z rozpočtu Spojených štátov vybudovali si 170 podzemných základní. Po, celým, po celom Amerikou sú aj po celom svete vojenské základne. Bilióny tam To sú ukradnuté peniaze, majú tie najlepšie vynálezy. Tam sú, ja cítim, že sú tam UFA s antigravitáciou. Také, keď sa vám to zjaví, budete si myslieť, že to je z inej galaxie. To budú lži. Všetko to robia pre pána tohto sveta, pre Antikrista, ktorý to všetko bude využívať, aby vás zotročil poslednej dystopickej kontrolingovej vlády. A naša vstupovateľosť je, že čušíme. A tie pakoško, tak, áno, áno, ten je mimo služby, ten už, je, ten už neohrozí nikoho, keď mu sekeru dá niekto do hlavy. To, to, však to, to raz tým rátame a a my, my budeme čušať a omčičkovať a, ču, a budeme to zakrývať, a budeme sa modliť za obráte. No, toto vy robíte, tak ja vám hovorím, že to je tá obezita oveľa nebezpečnejšia ako tento chlapík, tento ruský pop, či, e, či aký, nejaký ukrajinský. Oveľa nebezpečnejšia obezita, z ktorej sa nikto z vás nespovedal. Tu sa našiel nejaký biskup Strickland, ktorý povedal, ja nepochopiteľná tam to zdesivé ticho celého episkopátu, celej planety. Keď je nejaký problém vo Vatikáne, keď je nejaký problém s ukradnutými vynálezmi, alebo pán Putin, ten asi netára, však on má tajné služby, tému to pošepli. Takže keď tu bola nejaká pandémia, tak americká americkí bankstri si naťukali do digipočítaču 9 biliónov dolárov a bankstri v Európskej únii si naťukali 3 bilióny eur a rozduchali tú pandémiu a zaplatili to v médiách a všetci sa triasli a dobodali koľko 10 či 13 vraj oficiálne miliárd vakcín, čo, čo dúfam, že tretina to skončila v umývadle. Chudáci, tí dobodaní ľudia nevedia, čo tam majú depopulujú, skončia im život nejaké gumené niečo im nachádzajú v tých zomretých predčasne odpadnutých. Toto oni robia a my čušíme. Je tu vakcinačný holokaust. Iba výnimočne sa niekto nájde, aby o tom iných informoval. Dáme si troška pauzu, sú to veľmi vážne hrozné veci. Snáď som vás bombardoval dostatočne a prepleskov. Tak pseudoocovsky, keď to nikto z vás nerobí a všetci čušíte a tvárite sa, že už Kristus kráľuje. Praj Kristus kráľuje vo svojej cirkvi, povedal Pius XI, pápež. Ozaj? No čiastočne má aj pravdu, ten Kristus kráľuje vo svojej cirkvi 2000 rokov, ktorá bola aj prenasledovaná, tamto mnohé veci fungujú, ale toto tam tiež funguje, tiež tam Kristus kráľuje. Keby Kristus kráľoval, bolo by už teraz tisícročné kráľovstvo, čo si myslím, že surový blud, pretože táto planéta je strašne pošahaná diablami a nespravodlivosťou a vydlabaním sa na 4 miliardy chudobných, vy si tam žijete pohodličku. Dlabete na ten svet. Vy ten, do toho sveta po tom druhom Vatikáne ste išli, nech sa páči evangelizovať, získavať pre Krista ešte lepšie ale vy máte aj voči tomu svetu povinnosti a zistiť, že sú tam výborné veci, ale že sú tam aj mafiánske skupiny, ktoré ten svet ovládajú. A vy čušíte. Vy ich nepomenúvate. Ich necháte takýchto mučeníkov si nikto v liturgii z vás nespomne. Nikto. No to je problém. To je ten stuko, tá stukovateľosť, to je ten hriech darebáctva, to je ten hriech narkolepsie, alebo e, čo to je? Hriech nejakej za pokorou sa to skrýva, ale to je ťažko, to na otcovská nezodpovednosť. Toto robia malí chlapci a nie dospelí muži. Dospelý muž by teda chránil svoju rodinu, svoju ženu, deti, církev, aj ten svet, ktorý žijeme, chránil by ho pred mafiami, pred zločincami, lebo mlčaním, to asi ne, si neuvedomujete, mlčaním mafiánskou spoluomertou vy tú šelmu vykrmujete. A preto ste obezní ale na tele. Preto ste retardovaní vo svojom intelektuálnom myslení, keď máte tri tituly. Preto vám šiba, máte sociopatie v cirkvách. A ak neviete, prečo vlna pedofilných obvinení po celom svete, to sú tisíce prípadov, stovky možno aj reálnych, prečo to je vôbec cirkvie? No tak, lebo elita má pedofíliu ako sviatosť diabolskú zneužívania, vraždenie detí. Ak to neviete, tak aspoň niekto vám to tu povie. V hroznom svete žije. Keby Kristus kráľoval, tak by vyťahal za uši. Vyťahal za uši nejakého mafiána, dal by ho do basy. A ochránil by celú planetu pred zlom. Ale <laughs> mafiánikovia, tí mali, mali sú nejakí uväznenia, tí najväčší lotry. robia geopolitiku, robia vojny, tlačia si peniaze a prehadzujú sa, zabávajú sa niekde na ostrove, možno na nejakom podzemnom bunkri pod morom alebo na nejakom kde si nad nami 100 kilometrov si tam rozkazuje, ťukajú do počítača a čaká sa na záverečnú konfrontáciu s diabolskými silami. Takto si tu žijeme, vážení. Snáď som si svoju aspoň čiastočnú svetú povinnosť tejto oblasti splnil a obezitu tela i duše. Chytil na ňu nejaký, až po mikro, nejaký nebyč ale nejaký rozhlasový mikrobičík. Dáme pesničku. V živote nie je vraj žiadna náhoda. Svoje o tom vievaj naše vnútro i príroda. Keď ďaleko je blízko a menej niekedy viac, si z vysoká leď nízko, slnko hraj sa na mesiac. Šľachta nezodpovedná, pozabúda na cnosti, pravidelne dôsledná, len u nedôslednosti. Vinník ten je nevinný, padáka má prhok. Či bude tu špíliny a zda na budúci rok. diagnoze zistené. Včely nemajú rady úľ, tam do reťaze spojené. Sveté krysy a párnu, včele sú akýsi primekí chlapíci s hladičkou rozladenou v demokratickej opici zaklial strachom ľudí, veľký čarodejní, kto odvahu nám vzbudí, niekto a činík. Bojazlivé nádeji má totiž cenu zlata. Pozor čestný zlodej, lož padne do blata toto je svet, v ktorom musíme žiť. Veru každý deň je sa čo v ňom učiť. Toto je svet, v ktorom nemusíme, nemusíme pri troche snahy trávať schopno smutne svoj život prežiť. Láska je pesnička, ktorú sme s ďalšími 24 nahrali na Orave, v Tvrdošíne, u Roste Pavlíka, v jeho dome, kde má štúdio na prízemí. Koľko je tomu? 22 rokov už prešlo, tuším. Tak som to vtedy cítil. Mal som len chore hlasy, keď som vám to spomínal tak strašne, ako keby som mal ťažku tú boru. A nedomykavo zhlasivie k tomu, to bol môj život, môj príš. Tak sa mi to nejako zázračne upravilo. Nad ma počujete bez nejakého škripania. tak som z vďačnosti pánovi nahral nejakých pár skladieb, ma napadli, tak tam sme to spravili. A ja, ktorý nemám hudobnú školu, nepoznám ani noty Mal som chorý hlas, tak môžem pustiť v vlastnej relácie, neuveriteľné. Nejakú tú pesničku snáď sa to dalo počúvať. Pekne ďakujem tento týždeň Martinovi, Jánovi a inžinierovi Milovi za podporu tejto mojej písnike na slobodnom vysielači, ktorú tu robím 11 rokov v týchto relácií. Baví ma to, cítim tomu zmysel a Myslím, že cítite aj vy, a ja, že som pravdepodobne bol určený na to, nielen aby som 22 rokov bol medzi kňazmi, ale aby som aj slobodne mi to darovalo nebo. Som tomu na začiatku nerozumel, bolo to dosť drastické ten prechod, lebo to bolo nie podľa teda zákonov cirkvi. dnes je to neprešetrené. Ale to, bol to asi nejaký vyšší boží zámer a tá slečna, ktorá to takto spôsobila, aj ten pána biskupstve, ktorý rozduchal publiku s jedovatými bublinami, tak to má aj pozitívne konotácie, za ktoré treba byť vďačný, však tak som aj vďačný. Poďakujte sa aj vy, že počujete nejakého klerika, jedného z klerikov, ktorý hovorí slobodne, a sná troška odvážne. Nech vám to zoberie hlavne chlapom. Je zbytočné, nadbytočné e, tuky a dodávam troška viac duchovného svalu a nejakých tých informácií, ktoré ste možno nepočuli, alebo už najviete a uvedomili sme si ich. Jeden z takých hrdinov, ktorí sa ozvali aj počas pandémie, aj po nej, bol arcibiskup Vigano, Karlo Maria Vigano, ktorý bol nunciom Spojených štátov. Keďže som robil v zdravotníctve 9 rokov ako nemocničný duchovný v Rooseveltovej nemocnici, keďže som mal rodičov lekárov a samého ma ťahala medicína, a keby som nebol kňazom, tak by som bol asi medzi lekármi. Ale ma to nejak ešte pred maturitou veľmi silno zavolalo do duchovného stavu, čo som proti tomu, pol roka si bojoval, vyhadzoval som to, ja hovorím, ja sa chcem oženiť, ja chcem mať ženu, deti. A ja to nechcem. Tak som to vtedy tak cítil, také geny som podedil si po rodičoch, mať rodinu, deti. No a dnes to vôbec tak nepocítim. Ja nepotrebujem mať žetnú, a dve deti a rodinu. Pášne to však, ako sa meníme. Tak mi to dobre ten pán poradila, tá zbož, malinká zbožnosť, na čo som mal, ma zachránila, odklonila a aby som si nejakú tú povinnosť, čo tu mám, každý tu nejaké povinnosti máme, tak si plnil. No a som dožný ešte povedať nejaké také zhodnotenie COVID cirkusu, COVID prepadu planety, ktoré som sa nedočítal zo žiadneho vatikánskeho dokumentu, ale z nejakého vyradeného Nuncius dôchodca Karlo Maria Vigano, ten sa do toho pustil a bol pozvaný nejakým pánom profesorom na dní účastníkov pamiatky obetí holokaustu zdravotníctva. Viete o tom niečo, milí klerici a biskupy? Nie, nevieme. Nevieme, nikomu sa nič nestalo, všetko svätý Otec požehnal a my sme boli verení a sme robili, ochraňovali sme zdravie a dodržiavali sme všetky opatrenia. Áno, áno. No tak, svetý infantil, oroduj za vás, ale to vás nespasí. Vypočujte si niečo. To vás spasiť. Troška napomôže. Čítam. Dobre viete, že som sa od začiatku tejto psychopandemickej fračky Nikdy nehambil vystúpiť a že moja stažnosť od mája 2020 predvídala všetko, čo sa za tieto 4 roky objavilo v súvislosti s kriminálnym riadením tohto sociálno-inžinierského experimentu neomaltuzianského pôvodu. Maltuzianská teória to bolo, že nás je veľa, alebo raz nás bude veľa a bude treba redukovať počet obyvateľov. Už to žijeme. Už sa tu vraždí. Oni vám o tom vláce nepovedia, ale robia to. Len tak potichu. Aby všetci to aj viete, len čušite. To, čo sa dnes javí vo všetkých svojich dôkazoch, je podvratný plán globálneho štátneho prevratu, zameraného na decimáciu svetovej populácie a zotročenie tých, ktorí prežili tlak na schválenie pandemickej zmluvy z VHO a na zdravotný pás prevádzaný aktiváciou digitálnej peňaženky dokazuje, že autory tohto prevratu nemajú v úmysle vzdať sa svojich zločinných zámerov a neurobia tak, pokiaľ nebudú čeliť pevnému a rozhodnému odporu obyvateľstva a tých niekoľkých jeho zástupcov, ktorí sa nezadajú, nepodajú svetovému alebo neoddajú Svetovému ekonomickému fóru tými, ktorí odvážne nezlyhávajú vo svojich povinnostiach alebo nepredajú, nezapredajú, tak by sa mohlo, nezapredajú týmto lotrom. Dostanú normálni, dobrí ľudia. Videli sme falošnú bergoliánsku cirkev, úplne podriadenú agende genetickej liečby, ktorá bola vyrobená použitím potratených plodov. Videli sme lekárov a záchranárov, ako zabíjajú krehkých a starších ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti pomocou anestézie. Z tých 9 biliónov dostali judáške preplatené úkony zdravotné, dopredu nachystané a nehorázne nehorázne. Tie peniaze nikto neskúma, kde sú. Sa, na dovolenky, na nejaké zbytočné domy. I na bordel. Videli sme vládcov, sudcov, policajné zložky, ako rozpútali bezprecedentnú kriminalizáciu tých, ktorí sa nenechali označkovať za bodaj. Vieme, kto stojí za týmito ľuďmi, kto ich platí a kto ich vydiera. Ich mená sú dobre známe. Títo vrahovia sa čo skoro ocitnú na zodpovednosti za svoje zločiny. Ak nie pred tribunálom sveta, tak určite pred Bohom, ktorého nenávidia a ktorého by chceli nahradiť v šialenom delíriu všemohúcnosti, ktoré je neodvratnou predohrou ich väčšnej porážke. Deti temnoty, konšpirátori Svetového ekonomického fóra a globalistická kabala chcú na zemi nastoliť kráľovstvo Antikrista ako obscénu napodobeninu kráľovstva Kristovho, ktorý je našim pánom. Pozrite sa na ich prácu. Same klamstvá podvody, hrôzy, hriechy, neresti násilia, a obludnosti. A vždy za určitú cenu, pretože všetko, čo robia, je predmetom výmeny, obchodu. Platíte za to, aby ste mali deti, platíte za ich zabíjanie, platíte za predaj orgánov, platíte za ich zneužívanie, platíte za zavedenie smrteľných liečebných podstupov, platíte za život za smrť, platíte za klamstvo v médiách, za obscenosti na internete, platíte za simuláciu lásky a priateľstva, platíte za chiméru digitálnej väčšnosti, platíte aj za to, aby ste skončili v pekle, za prekliatie svoje duše. Tak to je slovo chlapa, nie? To není kinderko. Tak to by mal správať nejaký prelá biskup. A zatiaľ, čo pri Božích veciach je všetko zadarmo, je to ovoce lásky, v štedrosti a veľkorysosti. Správne odsudzujete holokaust v zdravotníctve. Týmto výrazom zdôrazňujete na jednej strane rozsah zločinu spáchaného služobníkmi VHO toho Gebre Jezusa, dobre si ho všimnite. Čo je to za bábku? Bývalý terorista z Etiópie, takýchto dogebrených Jezusov sa to nimi len hemží. Majú rozprávkové platy a svoje judášofilovanie. A na strane druhej už bobetovať milióny obetí globalistickému Molochovi, Nestrácajte zo zreteľa tento základný prvok. Vyhľadzovanie, čiže genocída, spôsobí nie podobnými tým, ktoré spôsobili totalitné režimy minulého storočia, čiže nacizmus a komunizmus, nám ukazuje rituálny aspekt veľkého resetu, a odhaľuje kultúru, pakultúru smrti. To nie je kultúra. To je pakultúra smrti, ktorú prijali tí, ktorí ju propagujú. Smrť detí v matkynom lone. Smrť chorých a starších ľudí v nemocniciach. Smrť mladých ľudí vytrhnutých zo života drogami. Smrť rodiny v mene zvrátenosti a zrád smrť krásy, poznania, poctivej vedy. Je to smrť, ktorá vprevňuje nielen telo, ale aj dušu a zabíja v nej plamej nádeje. A je dôležité, že tí, ktorí popierajú existenciu nadpozemského pekla, ako by chceli urobiť všetko preto, aby ho znovu vytvorili na tejto zemi ako by sa nám chceli pomstiť za osud, ktorý v týchto psychopatických vrahoch neúprosne čaká. Tak z duchovného hľadiska démon, keď sa niekto stane obeťou démonov, tak nemá len obezitu 100 kg na váhu, ale to peklo v ňom môže byť ako obrovská žiarlivosť, obrovská závisť, nekontrolovaná nenávisť, zloba, hnev, pomsta, chámtivo šialená, rozdrupená namyslenosť a podobné. To robí démonské sily v človeku. No a to je prvá časť. Potom to pokračuje, že to démonské sa prenáša na svoje okolie, na svojich najbližších, rodinu, kamarátov, e, partnerka väčšinou to cíti s takýmto netvorom okamžite musí ukončiť manželstvo alebo vzťah, pretože sa tam zošali, priateľstvo sa okamžite musí skončiť. No a ten takýto nešťastný jedine stúži väčšinou po nejakej moci a keď sa dostane a čím vyššie sa dostane, tým viacej pekla potom narobí celé planete. A prečo to pán Boh dopustí? Takýchto vodcov takýchto antikristov, takýchto nešťastníkov, na ktorých zabudli psychiatri, ale riešia na pána Fica sa zjednotia, aby udreli na ňo však ako atentátnik. Oni spáchali duchovný atentát na nášho premiéra. Ho znemožnili, tuším aj na pána Mečiara. Viete prečo? Lebo sa nevenujú tým oveľa vážnejším a reálnejším psychiatrickým pacientom. Ich nechávajú vo vedení Európskej únie sponzorovať. Miliardy voči Rusku, však. Počúvaš ma, pán Lajnovič? E, Lajnoslav Kadí Budkovič, ktorý na to počuješ a rozumieš a vieš, že hovorím pravdu. Absolútne nič proti tomu nerobí. Sa na to by e, vydlaba. A budeš tam oslavovať nejakú tú svoju bosorku, miesto Pane Márie. Tak dokončíme tento list. Pán arcibiskupa je k veci, je odvážny, je prorocký. Preto pokračujte vo svojom odvážnom úsilí, ale nikdy nestrácajte zo zretela celkový obraz tejto epochálnej bitky, ktorej sa sily dobrá a zla pripravujú na rozhodujúci na rozhodujúcu konfrontáciu. Je dôležité pochopiť, že psychopandemická fraška bola len jedným z prostriedkov, na vnútenie tohto pekelného plánu a že ju sprevádzajú ďalšie hrozby, ktoré sa riadia rovnakým scenárom pod rovnakým vedením. Ukážte ľuďom túto celkovú súdržnosť aj tí najroztržitejší pochopia a zbúria sa proti tomu, čo im bolo vnútenie podvodom a násilím. Náš pán povedal, Pravda vás oslobodí. Ten, ktorý o sebo povedal, ja som cesta, pravda, a život, iba Kristová pravda nás môže oslobodiť od reťazí lží a falošnosti nepriateľa ľudstva. Preto bojujte v tomto boji s vedomím, že váš a náš protivník môže byť porazený iba zbraňmi pravdy. Svetý Pavol nás nabáda, nenechajte sa premôcť zlom, ale premáhajte zlo dobro. Konajte slobodne medzi dobra a pán požehná vaše úsilie, ako to vždy robil v dejinách pre tých, ktorí ho milujú a poslúchajú jeho prikázania. Ak tam ustúpite, postavíte, vystavíte svoj bok nepriateľovi a všetko vaše úsilie bude márne a pamätajte na slova pána, nebojte sa, ja som premohol svet. Žehná vám z celého srdca Karlo Maria Vigano, arcibiskup, ktorý nenašli na ňom z Vatikánu nič dobré. Pri pandémii mlčali a požehnali vakcíny. Usmívaj sa do kamery, Francis odišiel v takomto stave na väčšnosť. Pokračuje v tom pápež Leo, ktorý vyzerá sympaticky. Išiel teraz si oddychnúť do Castel Gandolfa, hrá aj tenis, prajeme mu, nech sa mu darí, vyzerá mieru milovne, skromne, dobre tiho. Ale nepovedal na Franciscove obrovské chyby. Úplne nič. Patrí sa nám troška počkať, unáhliť sa. Ako keď nová vláda nastúpi nejak s dní, nechať, nech sa rozbehnú a potom Všimol som si, že Prekvapilo by ma, keby niekto v Vatikánu, keby nový pápež povedal niečo, že sa stali aj nejaké chyby, ktorý by povedal arcibiskupovi Vigánovi, prepáčte, my sme vám aj ublížili, nevážili sme si napomenutia, ktoré ste nám dali pohľadom vakcín, pandémie, aj svetovej ekonomickej eufóra. Ďakujeme za toto im nehrozí a v tomto on v tomto jednoducho Vatikán sa namočil do zločinov najväčšej totality záverečných čias. Mnohí viete, čo hovorím. Tretina vie veľmi presne, o čom rozpráva. Aj s tým súhlasí. Len ticho. Čo s výnimkám, Čo sa niekto ozve. Čo s výnimkám, aj tých biskupov. Všetci ostatní sú ticho, mlčia a toto je stukovateľosť duchovná na našom svedomí. Kto ho má, hovorím vám, obezita tela problém. Oveľa väčší problém je duševná obezita a krytie mafie. Napríklad v tom, že tu hráme sa tu, že ideme klímu riešiť a free energy, ktorú ľudstvo dávno má od Nikolu Teslu, cez Majera, cez ďal stovky vynálezcov, krytie mafie, ktorá ich likvidovala a tie vynálezy má pár jednotlivcov, ktorí to v utajení používajú a chy- užívajú si to a nedajú to lakomci jedni svetu. Sú to božie tresty na celé ľudstvo, ktoré je väčšinou bezbožné, ale to, to my ako boží služobníci, ktorí nie sú v nejakej citadele cerkvi skovatí, a my si tam žijeme a Pán Boh nás chráni a dáme sviatosti. My sme vo svete pre Boha. Sme tam 60 rokov a máme voči tomu svetu aj nejaké povinnosti, a keď tam vládne nejaká mafia, tak poveda ľudstvo, tu je problém. Táto mafia vás chce zničiť. Riešme to. Máme tu vojska, jadrové zbranie kresťanov vo vedení, zjednotme sa. Zabili by ho. Zabili by ho. Však ale zabili by jedného, príde druhý, zabijú aj 20, zabijú 100, všetkých nás nezabijú. Cirkev si takto plní má povinnosti, lebo keď to nerobia, keď sme my, ako kinderkovia, keď sme my čušiaci, priberáme na telách, máme obezitu v dušiach. A toto, čo som spomínal u Vigana, to je obezita na duchu. Ty si tohto brata, ktorý 50 rokov ako otrok slúžil Vatikánu, ani nevšimnete, vy na ňo napľujete, vy ho iba znegativizujete. Ty si jeho prorocké slova nevážiť. A on ako človek, ktorý už má slabosť na 80, už mu aj preplo, už tam bol proti Novej on už iba negativizoval Františka, už to nezvládol a už to prehnal. Vy tomuto pacientovi nepomôžete, ešte ho dokopete pred bránami urgentu? Sa nehambíte pre Boha by vás ako kaplána v Rooseveltovej nemocnici, ktorý to vidí na vlastné oči, napomenúť. Nerobte to. Robte za svoje cynizmy. Pokáne. Toto sa nerobí. Toto není dobré svedectvo o tom, že sme nejakí bratia. Že nám tu ide o pravdu že tu ideme svetu ohlasovať. My ten svet nenávidíme. Keby sme ho milovali, museli by sme sa najprv sami milovať ako bratia, však a najprv vlastné telo by sme mali milovať. Predtým by sme mali milovať pána. Nešaškovať. Nepochábiť sa, zobrať to troška vážne. Jo, Anton Srhol, uh, eh, Tono Srhol, Tono Selecký nič treba ma, troška si odpočenie. No dobre, vy bojujete ako sám vojak v poli, alebo povedzme s nejakými vašimi známymi ešte, ale čo robí katolícka církev? Prečo mhm. e, neprotestuje proti týmto veciam, lebo sú to naozaj protikresťanské veci? A viem, že naposledy možno nejako okolo roku 2012 arcibiskup Stanislav Zvolenský sa vyslovil proti tým mhm. prajdom, ale odtedy som nič také nezaregistroval. Mhm. Áno, bolo to presne v roku 2012, to bol Gay Pride na námestí Slobody, kedy sa už konali tie dopredu ohlásené inscenované sobáše dvoch gejov, dvoch lesbičiek a tak ďalej. Proste to sa tam dialo. A vtedy, to bolo, keďže to bolo ohlásené, tak arcibiskup Zvolenský napísal nejaký ten prípis ohľadne toho. No ale to bolo asi, asi, tak, asi tak všetko odtedy skôr tak vnímam také mlčanie, mlčanie, mlčanie, ale ja nechcem vstupovať do svedomia katolíckej cirkvi. Oni vedia, koho hlásajú, vedia, komu slúžia, vedia, koho sú pastieri a mali by, mali by podľa mňa chrániť ako ich presvedčenie. Aj keď podľa mňa nepovedali posledné slovo dobre. Lenže čo sa deje v tomto smere? E, toto posilňuje tú drzosť eh, LGBTákov proste v tom, že oni idú ďalej a ďalej, až napokon vyhlásili, myslím, že arcibiskupa Oroša za homofóba roka. Mm-hmm. Tak kde sme, to sa, kde sme sa to dostali? Ale čomu to pripisujete, že katolická církev v podstate mlčí? Bojí sa? Uh, neviem, rád by som to od nich počul, ten dôvod. Možno, že to je nejaká diplomácia, možno, že nechcú zasahovať do kvázi demokracie spoločnosti, ale neviem, čo bude tá červená čiara pre nich, lebo tá červená čiara ešte môže prísť. Mm. Na druhej strane mali sme tú veľkú aktivitu Marša Kufu, kniaza. To je kniaz hrdina podľa mňa, ktorý roky sa snažil zastaviť e, ratifikáciu istambulského dohovoru. To je známe, koľko ten pochodov, to boli kilometre, čo on nabehal po Slovensku s tými svojimi sprievodmi, s tými modlitbami. Nechali ho tak. Ticho po pešine. Mároš Kufa dnes proste mlčí. A ak ste si všimli, ja som na tých videách tam zachytával aj, no to je 15 rokov dozadu, tie pochody, je také združenie, združenie na organizáciu rodiny, teda združenie na obranu rodiny, pardon, toto, ktorú vedie eh, inžinier Dubkal zo Žiliny. Mali pochody po Slovensku, aj v Bratislave. Ticho po pešine, nič, žiadna podpora. Prišli, odišli, ako sa hovorí, fajka hasla. Takže ja si myslím, že teraz, čo sa týka veriacich, že nemôžu čakať. Proste toto je na tsunami, to je lavína e, tejto agendy, ktorá neviem, či sa zastaví, skôr asi nie. Tak si myslím, že je na veriacich a na ich svedomí, že do akej miery chcú tomu odporovať, za čo im tá viera vlastne stojí, čo sú ochotní obetovať a jednoducho nečakať na nejaké noty z hora, jednoducho, že Niekto nám povie, čo máme robiť. Nie. Jednoducho žiť ten svoj život Evangelia tak, ako, ako ho človek cíti a hlavne, aby bol pravdivý, aby sa človek takýto, ktorý sa preto rozhodol, pripravoval aj na to najhoršie. Hm. Lebo ja myslím, že to príde. z najobľúbenejších piesní od Mekyho Žbírku 22 dní. Počúvam ho každoročne s vami. No nevedel som, čo je to tých 22 dní. Kto nás to čaká, každý si predstavuje nejaký soba, že niekto pohreb možno, túži zomre niekto nejakú skúšku alebo nejakú návštevu dovolenku, že v Kožmešne bude mať ja vám odporúčam čakať, za 22 dní prídem a predstavujem sa do tisícročnej ríše a pôjdeme tam viacerí. Tu na zemi vypukne peklo. A tak ťa prosím, nebeský Ocko, pošli mi nejakého archaniela. Nech mi to 22 dní predtým pripomenie, aby som ešte tu nejaké veci upratal, dohľadil, aby som sa na to pripravil a potom mi 22 hodín predtým aj prosím ťa nejakého aniela pošli, Mm, aby som teda sa už na to aj tešila. náhodou, ak by som niečo zanebal ešte, aby som to stihol doriešiť, pretože na tomto svete aj skončíme. A nepôjdem len do nejakého duchovného sveta, alebo do nejaké reinkarnácie, ako nám to ezoterici predpovedajú a do nejakého nebíčka hokejového a umeleckého alebo cirkevného, no, ale budú naše tela vzkriesené podľa katolíckej nauky. No, a na čo budú tie tela vzkriesené? Však už budeme tam, budeme tam s pánom, budeme navždy. Budeme mať vzkriesené tela. Ty debo, na to, aby sme boli tisícročnej ríši, našim kráľom, ktorý zomrel na kríži a príde ako pán, kráľ kráľov, na obnovené nebo a zem. Čakáš to ty vôbec? Nie je. Ja som to nie, nie, neuvedomil som si to. No tak si to uvedom. Šká tom porozmýšľaj. Nerob z toho prču. Sú vážne veci. Keď pán Ježiš bol skresený na tretie, ľudstvo bude skresené na tretie tisícročie, on o nejakom teda nebeskom Jeruzaleme hovoril, predpovedal, on za to vytrpel. Chystá sa tu celé dejiny, 6000 rokov na to čakáme, že rajský stav, ktorý stratili Adam a Eva, sa tu obnoví, no tak sa ráč na to aj chystá. Nerob si z toho prču, ty darebák, lebo to je stukovateľosť, to tu spomínam, stukovateľu z najstrašnejšie. Ak náhodou niekto chcete poslednej časti, zavolajte, snad vás budem počuť cez telefón, lebo internet mi nejako záhadne nejde na počítači, tak neviem ani maily, ak náhodou nejaký je Peťo v štúdiu Banskej Bystrici v režii, ak je, tak môžete mi skočiť do reči a prečítajte ho. Máme nejakých pár minút, tak ich využijeme. Všetko nezadržateľne aj tak smeruje ku vláde Antikrista, ktorý sa zjaví na svetovej politickej scéne ako brilantný mediátor, ktorý Izrael ochráni v raj sedemročnou mierovou zmluvou. Všetky národy ho budú kolektívne nenávidieť pre stále neľudskejšiu politiku, ktorému majstro globalito umelo nanocuje globalisti sa rozhodli, asi to pochytili z Biblia, asi to je tak nejak jedno druhé spojené, e, že sú to nejakí chazarskí potomkovia chazarských židov, majú finančný systém a oni cítia, že majú tu tiež nejakú úlohu a Izrael, že tam treba to nejako inštalovať, chrániť a podporovať a že tam niečo dôležité sa udialo, udeje, tak majú to za štát, cez ktorý vraj chcú majú plán urobiť svetovládu a keď izraelská vláda niečo vyvedie, nikto z politikov, všetci čušia ešte viac ako biskupy sveta. Môže tam byť aj genocída palestínčanom, tisíce, desať tisíce mŕtvych detí a civilistov. nečušia. No toto je tá stukovateľosť. Viete o čom? Hovorím, neviete. No tak budete už vedieť. Tak keď si to troška uvedomíte. Po 3,5 roku ju vraj podľa poruší zásadne si na trón ako falošný mesiáš. Také sú predikcie z rôznych tých proroctiev. To je taký výťah. Neviem, či presne priafam. Mnoho druhov je tzv. židov. Ale nie iba tých etnických v Izraeli. Sú aj milióny tých rôznych sympatizantov pred kapely Antikrista vo finančnej, politickej či náboženskej oblasti. Už dlhodobo ale najmä teraz si doslova koledujú svojim nepoctivým životom o svetovládu tohto špičkového vesmírneho cirkusanta a celoplanetárnu spásu ponúkajúceho majstrovského podvodníka, najúspešnejšieho diktátora v našich dejinách. Budú ako zdrvení, keď zistia, že boli pras prosto podvedení a že ten sadistický klaun všetkých klaunov z ultra prešibaným programom veľkého klamstva, čo prichádza na svet, čo nám povedala sveta pána Zvitmanov. Bude sa tváriť ako z vesmíru spadnuté neviniatko, veľký kresťan, riaditeľ biznis centra celoplanetárneho a celosvetovej charity, Falošný prerok vraj vo Vatikáne mu bude tlies, roztlieskavača robí taký odpadnutý biskup s odpadnutým klérom. Už je to všetko nachystaná scéna. Posledné detaily sa dorábajú. Aj to, že bude záchrancom umelo skolabovaného systému. Áno, áno, mne sa tiež skolaboval systém, povedal Lajnoslav Kadi Budkovič. No ja som išiel do krčmy, tam som si dal dve borovičky a hneď sa mi systém naskočil. No vidíš, ako je to jednoduché. Vzor pre každého štátnika, finančníka či filantropa a bude sa rúhať v priamom celosvetovom prenose. Nebude teda ani náhodou vôbec žiaden spasiteľ ľudstva, ale jeho radikálny dejinný konkurzný likvidátor. Všetci svetofilovia extrémne budú zahambení, keď zistia, že ich začne aj klamať, aj vraždiť. Začne sa aj rúhať. Najprv mu budú všetci tlieskať, ale potom sa zbadajú. Kresťania už budú, kristovci pôjdu prvý, kresťania a kresťanky druhé, aj Kristíny samozrejme. No a Židia tu zostanú, tí svetofilovia a finančnofilovia. No a tí, keď vidia, čo sa urobí, potom sa vrajkajú s ním neobrátia k duchu, ku pravému Mesiášovi, k Ježišovi. A pán Ježiš príde, daj im ruku. Budú vraj musieť prežiť hrozný záverečný masakér a rôzne zverstva, ktoré sme v histórii mali. Tak im zaprajme, aby stihli sná ten posledný spoj do neba, do tisícročnej ríše, do premenenej zemi, je nás pán čaká. Mnohých z nich asi popraví svetovládne a už nie také komedianské covidové gestapo ako posledných kresťanských alebo židokresťanských mučeníkov, možno aj nejakých bol pohansko-kresťanský nakoniec. Aj lotor sa obrátil poslednú hodinu. Ešte nevieme. Možno niekto je dnes v službách zla, zajtra bude v nebi ako mučeník. To sa môže ešte zmeniť. Nebudú vtedy určite intenzívne pracovať vo vzduši iba démoni, ale aj mnohí anieli, ktoré niektorým, čo si to výnimočne modlitbami zaslúžia, a na miesta, kde bude Božia ochrana, zvlášť tá od Svetej Pany Márie, sa im poskytne ochranný štít. Budú pre agresorov vraj zvonku neviditeľní. Aj zázračne anielmi nasýtení, vraj ich jedlo, ktoré budú mať malo množstvo sa zrazu stane vo väčšom množstve a budú aj inak navštívení a chránení. Pečať, ak chcete byť chránení, majte pečať živého Boha. Stačí na to z úctou oboskať rany pravého Mesiáša, napríklad na kríži. Tam sa niečo pečatí. To mám z knihy pravdy. Tí, čo vymysleli pečať niekde zalepenú vo fólii za 3 eur, neviem, neviem, či ne, nezavadzajú. Na to ich pán biskup Sečka aj dobre napomenul. Toto není, toto není tá pečať z živého Boha. Ale ostatné urobil chybu. No. Alebo aj niektorým toho hodným sa pravdepodobne otvoria predtým pre nich zavretá duchovná brána do nebies, do tzv. paralelnej dimenzie, aby tam aj oni zázračne prešli z tohto hriešného tela hriešného sveta a zrazu do ríše a pokoja. Bez klasického umrtia tohoto sveta, kde sa bude zdáť, že tu zavládli diabli, zrazu fyzicky zmiznú a ocitnú sa tiež v duchovnom svete v inej pokojnej časti bytia. O tomto kniazy skupine hovoria úplne nič a Vatika mačí. Hovoria o tom otvorenie kniha pravdy a niektorí omilostení evangelizátori, ktorí nabrali odvahu a majú nás za rôznych pošahancov a bláznov, tam to nevadí. Sme povinní vám to povedať, oznámi, tak vám to hovorím a mnohí cítite, že netárame. Mnohí duchovne nedokončení si budú musieť prejsť fyzickým učenictvom, ktoré bude zrýchleným, ale boľavým procesom pri ich dokončovaní, urýchlenom dokončovaní, stále ešte v dobe milosrdenstva, ktoré sa blíži k záveru. Hoci to nebude na vonok vôbec tak vyzerať, ale treba sa pozerať na svet troška múdrejšími poučami svetej viery a registrovať aj skryté veci a hlbšie súvislosti. Ostatní čaká zotročenie od najúspešnejších plamárov dejín, čo prepadnú víťazne planétu. Stanlivo víťazne. Lebo sa dlhodobo vo svojich lôžach na to starostlivo chystajú ktorí ale vôbec nerátajú s tým, že padnú zrazu a nečakane prudko dolu na tú svoju do extrémov rúhajúcu sa papuľu. Lebo prichádza na tento svet irreverzibilne Božia vláda. Nezvratne. Nikto to nezastaví. Nikto. I falošné prísahy na Bibliu mystifikačné divadelné pseudozasvetenia, nevera v pravého Mesiáša, v nej aj fatálna opitosť oslavou. A týmto svetom dostane spravodlivý záverečný kozmický zatýkač a preplet. A nie z nejakého skorumpovaného pozemského rajsúdu, ale priamo z najvyššieho tribunálu nebies taká pikoška, ktoré by som povedal pakoška k tejto téme je, málo kto si všimol, že diabol nebude rozdrvený, porazený a zničený, ale bude spútaný na tisíc rokov a potom bude v závere raj nejako mám záverečný test, asi keď sa bude už planáta. Po tom tisícročnom vytešovaním sa ešte. To znamená, že tam budú ešte nejaké skryté temné síly, ale budú pod kontrolou. Ešte sa dostanú k nejakej forme vplyvu či moci a až potom príde záver. Ale to je až za tisíc rokov. Nemusíme to riešiť. Nech sa vtedy oni vrúcne modli, aby ten záverečný hrevozotlak vydržali. Bude ich asi veľmi mnoho. Keď poloveriaci polopochabiaci sa veriaci ľudia budú svetkami, že ich Antikrist podviedol, dostanú ešte posnádnu milosť k pokáňu, aby uznali, že iba Ježiš je Mesia. Budú kvíliť a kajúc nenariekať, lebo zvlčilo nastavený systém Beštie 666. Na ľudstvo bude ako posledná skúška nemilosrdne na vás udrie, a bude existenčne testovať tých, čo tu budú a odmietačov aj kruto fyzicky likvidovať. Po nich si král kráľov nakoniec príde tiež. Antiľudskú, etatistickú, dinosovaciu a depopulačnú agentu 2030 čas zastaví, lebo nikto by to už ľudí nevydržal. Nebotovie a Bedlí. Ten veľký útlak zvonku vyvoleným pre nebo dodá do duši iba spárosonosný olej do ich lám. Preto učeníci Krista sa netrasú ani pred katmi, ani nenadávajú na to, čo sa vonku ako hystéria zrazu rozbesní. Budú vedieť, že najdôležitejšie je byť vo vnútornom spojení s pravým Božím synom, jeho svetou matkou, v ochrane svetých v nebi a s anielom strážcom. A ja prosím aj Archaniela, ktorý má na starosti Slovensko, aby ma inšpiroval a ten snáď zariadil to, že mi úplne vyplo počítač pred reláciou 3 minúty. Mám tu čierny, zaujímavé. A tak som si zobral tablet a úplne niečo iné riešim a čítam vám, čo som mal pripravené. Tak, ďaká, ak je to od teba milý Archaniel Slovenský, za tvoje smrnenie. Veľké súženie zažívajú pristavci už roky aj Kristíni. Tí budú vzatí, lebo majú krížovú cestu už za sebou. Pre ostatných to bude aj záverečná kosačka na ich ega, na ich poloneveru, na ich posmech a triedička charakterov, kto je vlastne kto. V knihe Pravdy sa predikuje, že traja ze štyroch, keď príde veľký tlak aj na církev a na svet, zradia. Snáď sa ešte niekto z nich obráti, aj keď niekto zradí. Bude si vynúcovať božské uctievanie, vyžadovať odpadnutie od Ježiša, z ktorého účania sa bude vysmievať aj založením jednotného svetového náboženstva. Potleskom, standing ovation a nadrogovanou eufóriou budú ako Führerovi dodávať energiu od, odkresťančení mnohí politici a štátnici. Požehnáva to budú a hýkaním pritakávať ako otitulované somáre na diaľkové ovládanie aj apostatovaní ex-kresťanskí preláti, kadejakí pastori, klerici, plus mocou ožratí politrukovia, všetkých krajín, cirkví a strán a všetky správcovské kádre ostatnej zrazu jednotnej pseudonáboženskej zoologickej záhrady najrebelanskejších na ženu ako nacisti židov do moderných dobytčákov. Možno do detenčákov. Snáha to budú mať troška dôstojnejšie. Budú ich lámať viac ako nedávny bambulovia v očkovacom terore do prijatia pečate beštie 666. Nabulikajú im, že dostanú za to prvozné benefity, dostanú ako darček od deda Mreza beztrestné smilnenie na plný plyn, uzabávanie sa digi svoj vôľou až do rozdrapenia, no snáď aj nejaký digitálny mešec E, peňazí. Tak ako pri vakfi fašizme im zatája množstvo vedľajších negatívnych účinkov, tak im zatája aj to, e, že tí, ktorí príjmu značku šelmy, dostanú na telách strašné vredy, ktoré budú mokovať. Tiež im ponúknú čas za faloš- na falošnom zboštení cez nejaký, hm, čo to je, na tým internetuším, a celkom vedome im arci škodoradostne zataja, že ich to bude hypnoticky priťahovať do pekelnej ríše. Však o to ide. Preto sa to aj udeje. Alebo aj to, že budú opečatení diablovou značkou a bude ich to stiahovať do vesmírnej čiernej diery, čiže do pekelných sfér a že budú mať obrovské osobné problémy sa vymaniť zo silného hypnotického vplyvu apokalyptickej šelmy. A možno budú mať aj duševné problémy vôbec si olitovať svoje previnenia voči Bohu a ľuďom. Čiže budú to obete vrcholnej manipulácie, chrapunstva a arci podvodu v konci našich dejín. Zamlčia im, že ide judášske strieborniaky a že ich to hadiele lejzrové tetovanie či očkovanie uvidíme, i spásonosné rafinované vraj vakcíny síce zapoja do tajomstiev umelej inteligencie, ale ako slobodne sa rozhodujúci normálni ľudia postupne či rázne spolahlivo budú musieť skončiť. Spojenie biologickej, digitálnej a sociálnej identity, ktoré nám už otvorene predpovedal prorok zo Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab. To bude pravdepodobne tá najrafinovanejšia posledná diabolská pasca v našich ukončujúcich sa časoch tohto hriešného sveta. Už nebude čas kľúčkovať, vážne veci odkladať na inokedy, hrať sa na mŕtvého chrobáka, či hrať sa na nejakého čumila, Bratislavského kanála v centre Bratislavy. Každý z nás bude mocou sveta dokopaný, aby sa rozhodol pre Krista, pre jeho božstvo, pre vernosť nebu, alebo pre jeho zločiny opak a pre nejaké kresťanstvo rozpančované ani aj kríže nebudú, aj božstvo Krista ukradnú, Eucharistia nebude. Tak, tak. Spravodlivo sa začína inkarnovať a doba milosrdenstva končí. Iba Biblia a verný výklad tej Biblie nás predtým spolahlivo varuje. Preto vám ju odporúčam. Náj si na ňu čas. Neviestkári v cirkvách napáchnutí svetom, ktorí už dnes sa vychechtávajú, že žiaden sodomský hriech neexistuje, že treba požehnávať aj homokonkubíny. To, alebo že peklo je prázdne, to je od zlého. Žehnajúcich a nekajúcich šašov. Tom verne čuša, aby si nepokazili kariérnu sebaoslavu a ovce stádovité, naivné neplašili. Bedlivo zrelšie baránky, je tieto hry na pandémiu, na boj proti klí, e, k, poškodeniu klím rôzne špinavosti odhalujúcich hoaxov, či na svetový inkluzivistický bordel. Mhm. Sme to už dávno prekúpli. Prichádza nové nebo, nová zem, na ktorej bude prebývať spravodlivo. Povzbudzuje nás. Prvý pápež, svätý Peter, ktorý sa zo Šimona z Babelca plnogatného obrátil na svetca, mučeníka. Čo robia poslední pápeži? Idú si zahrať tenis do Castel Gandolfa. Ochechtávajú sa na medzináboženským dialogu. Však žehnajú konkubíny. Absolútne si nevšímajú vydesených 200 miliónov verných katolíkov. Ochabia sa na najvyšších miestach a Svetové ekonomické fórum. No tomu sme poslali za posledných 12 rokov, sme 6 listov pozdravných poslali. Aj nejaká kritika tam bola? Nie je. Spolupráca je spolupráca. No tak vám túto spoluprácu s diablami neodporúčam, lebo že to je už a arcibiskup Vigano to nazýva smilstvo s krávmi tejto zeme. No a biskup Strickland na dôchodku hovorí, aj pápežovi Leovi odkázal to, že ste vy prijali fiducia suplikans. Však už vám chýba len prehlásenie z Vatikánu, že ideme žehnať aj hriech. Ďalší chlap, ktorý sa ozval, všimli si ho tí ostatní chlap. No oni, oni, áno, niektorí si to všimli, všimnuli, áno, ale len to tak pozorujeme tak potichu, ale nenecháme sa vyrušovať a ideme hrať divadielko, že všetko je v úplnom poriadku. Tak ako, tak ideme sa pochabiť, alebo ideme to mať vážne. My sme si tak troška dali takú prevenciu, aby sme neskončili ako prasce v žite, aby sme boli troška intelektuálne dopripravený a skompletizovaný, aby sme si povedali, ako sa veci majú a aby sme sa nepremenili na šašov komediantov, pretože je tu vážna doba, vážne veci sú pred nami a tak e, my ktorí sme v alternatíve si to dlhodobejšie už uvedomujeme No a ty, ak náhodou nejaký reťazák mainstreamový ma tu počúva, tak sa nad tým troška zamyslí a uber si, či sú to nejaké telefatky. Ak to je nejaká radodajka Ráriková, no tak e, o čo na teba ostatní kresťania plujú a na teba neplujú, ale ťa vyzývam, tak sa troška premena niečo dôstojnejšie. No. už sa z tých poctivých Kristín E, že život sa dá prežiť aj dôstojne, ak si Boží chrám, ak si pokrstená, ak si napáchala nejaké tie hriechy a rehotala si sa, chichotala si sa, tak si všimni, či to je ozajstná radosť, lebo škoda radosť je peklo. To je ticho. To nie je práve šťastie. Tam chýba niečo podstatné, ale dá sa s tým niečo robiť, aj s tými tukmi na tele, robte s tým chlapci niečo, ak máte taký problém, ja som s tým robil, a nehovorím vám na to, aby som sa chvastal, ale že robte to vy. Starajte sa o svoje telo. To je sveta povinnosť. Potom to prechádza do starostlivosti o naše duše, náš duchovný svet, o naše najbližšie okolie, o našu spoločnosť, o našu církev a tak ďalej. No a z toho planéta už toho veľa nenarodíme. Veci sú rozbehnuté, vlak svrnutí niekde do nejakej prepasti, ale skončí to, hrozne to skončí, no ale nie pre Kristovcov a Kristínu. Pre tých nás čaká prechod do tisícročnej ríše. Toto je nádej všetkých nádej. Snáď som vám troška ku tomu pozbudil. Ďaká, pani za strávený čas a poslucháčov, čo to nielen počúvajú, sponzorujú, ale si aj pár vecí podľa toho v živote zariadím. Ďakujem za počúvanie s Pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.